tis cruei te in syrem? pros lucion, ei en estin angelon. Parest in para gaiu, auton, ti estin in paidarion. Panta Nai, curie, epem sen soi epistolen es fragismeneen. Dos, adang Egrapse moi peritu pragmatos, poreu paidarion, cae angelon hoti erchomai. Dote moi hupo deemata. Fere hudor eis opsin. Dos sdoston. Sdoson me. Dos tebenon. Peribale me. Dos felonen cae dactulius. Tiste eceis hetaire arontachreia ta onta kai else metemu. Speudo pros filon archaion, syncle eticon deemu Romaion, hostis apo Romulu catagei togenos, apo troon, ton aineiadon.